umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba amahoro neza abakunzi ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri karadiridimba uno munsi abarundi mutumviriza muri mu makungu turabaha akaryo ko gushikiriza mu uko bw'igisagara ivyo vyuma ntibirekuriwe mu manuko nako ntibirekuriwe kurengana ikiraro ca Kanyosha ibarabara rya 12 rya Musaga naho bita kuribonesha mu Kamesa mu bice byegereye igisagara naho hagati ni ibyo byuma byo kunguruza abantu ntibizorenga ku kigo cya kaminuza y'uburundi cikiriri kuri quartier y'indwi yangagara Ngagara ku ibarabara rya ahitwa kwa komine muri quartier y'icenda kumanuka no kuri Shanike kandi ivyo vyuma nibizorengana uruzi mutimbuzi iyo ngingo gisoka yari kuja mu ngiro itariki ya 11 kwezi uko kwezi kwa gatatu ariko ubushikiranganje buraho umutekano itariki 10 umunsi umwe imbere yuko ija mu ngiro bwongeye ikiringo c'imisi 10 ico kiringo rero kikazakurangira kuri uno munsi wa 20 uku kwezi kwa gatatu abatunze ivyo vyuma bari bahawe ikiringo co kuvyandikisha abari mu makungu rero muraheza mutwakure mutanga ivyiyumviro vyanyu eka mbere mushikirize n'icokogwa kugira ngo iyo ngingo iheze ihakaryo uh, ko gutera imbere neza uburundi ku Burundi muratwakura rero ku nimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu izo nimero zirafise whatsapp albert nduwayo mu bw'ivyuma kuri micro alain desire bukeye neza sangwa ikaze muri sanze kuri radio isanganiro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yaramenyesheje ko mu byatumye hajaho iyo ngingo harimo gukinga amasanganya umushikiranganji Gervain Dirakobuca yishura amakenga yashikirijwe ari mu nama nshingamateka yavuze ko iyo ngingo ari y’ubuhinga kandi ko itegerezwa kuja mu ngiro umviriza ijyana inisiyative y'igipolisi si y'ubushikiranganje kuvuga rero kw'ijya ngingo twahawe n'abatekinisi bajejwe umutekano mu gisagara twoyibangira ko nibaza ko twaba tubwiye igipolisi ati nta kazi ufise hagarara niko je ndavyibaza nibaza ko abapolisi babikoze bivuye ku kibazo nabarizwe ngaha nyene muri pleniyeri urumva rero bizotugorwa nzoba tushira mu ngiro ibyo mwadusavye banyakuba mwatowe n'abene gihugu uwundi nawe aca avuga ngo ngo yango bangira ngo banzo bangire ngo bangire biragoye e, eh, zijya moto muri abo bapolisi nyene ijya ngingo bazanye iyo plan ndazi ko bafite nk'amamoto menshi hajya amatukutuku ndazi ko bayafisemo hajya rero ingingo yose ni ku neza y'igisagara ntidushobora kugira igisagara ejo kizoba ari igisagara cy'amamoto ari igisagara cy'amatukutuku si ingingo politiki twoba tubaciye intege cyangwa umushyikiranganje rero umutekano mvuze nti iyi proposition mwaduhaye turayihagaritse reka ni ukuri imbere wapi jewe rero siniteguye ijya delimitasiyo kuyihagarika reka n'umushikiranganji araba iby'umutekano Gervais Ndirakobuca umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza kwiyo ngingo ije gukura Kajagari mu gisagara no kugitunganya neza twubake ibisagara nacyo nyine ubu kiriko dushaka ibisagara byiza niba ushaka igihugu gihohora nyabagendwa kigira ishusho ikwega abantu ufite igihugu cy'akajagari ntabwo n'umwe azogikunda niba ufite igihugu gikene kitamera ninda azozana amahera yiwe ahantu hatamera dutegereza gukora akajagari tukubaka mu mategeko turakora ibintu bimeze neza twavuze tuti aya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 buhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari uwamaze gushika ku murongo alo alo alo alo ndabaramukije amahoro neza umeze neza ngaho muri radiyo isanganiro ego turakomeye tuvugana nande numva mwayandi majwi umuntu ariko aravugira inyuma yawe eh ah. ego alo ego uranyumva ego ndakumva ariko ndumva mwayandi majwi um, ijwi ryawe iryawe ririko riravugira inyuma yawe reka mu buhinga bw'ibyuma bariko barabitunganya neza birumvikana ego duga ku ijambo mu ijwi rero ndakumvise ni david muri canada ego ni jewe kaze david murakoze murakoze kumpa ikaze mhm ushikirize icyumviro cyawe wumvise ingingo turi ko turavuga ko eh, guhera kuri uyu wa mbere ingingo none higiye gutangura kuja mu ngiro eh, hari ibice bitari bito ubuye amakinga amapikipiki n'amatukutuku eh, cyangwa izo bamwe bita bajaje zitagiye gukoreramo urabye nka komine mukaza ho ntizizohashika icyumviro cyawe kuri iyi ngingo yego icyo ndashimye ndashimye intumbero mwahaye ikiganiro aha nkomambanza ndababwire yuko twari tunabakumbuye hari haciye indwi nka zibiri ziheruka tutabumva duga ku ijambo eh, mutaduteguriye ikiganiro turi ngaha ku bwanyu duga ku ijambo hmm? ego duga alo ego ndakumva e, ego sawa reka rero nduge ku ntumbero y'ikiganiro cy'uno munsi ni ukuvuga um, icya mbere ni uko iyo ngingo ni ingingo navuga yuko ikomeye mhm. ni ingingo ikomeye cyane kubera iyo ngingo ntiyoroshe iyo ngingo ntiyoroshe kandi nemeza yuko n'abayifashe itaboroheye mhm. mm. ariko rero nk'uko tubisabwa n'amategeko mm. mbega n'amadini yacu amadini duhurikiyemo nayo nyine bari dusaba mhm. dusabwa kubahiriza abatuganza ingingo z'abadutwara hanyuma rero ah, ntusaba abarundi yuko twakwihangana mm. tukubariza iyo ngingo nk'uko yafashwe mm-hmm. hanyuma tukakira ayo mahinduka amahinduka ubwa mbere mm-hmm. arateye ubwoba kubera ntawe uba yizeye neza ingene bizogenda mm-hmm. uvuye ahantu wahora urima wimbura bakakurungika mu rindi tongo naho riba risa n'itongo wari urimwo ariko utazi yuko ryera utazi ikirimo kiyakunda mhm. utazi um, ni urabona turi ko turavuga iterambere ry'ibisagara urumva ko iyi ngingo iri mu buryo bwo guteza imbere gisagara eka no gukinga amasanganya wagize uti abarundi batahure ko impinduka zikenewe kandi bitegerezwa eh, kugira aho bihereye no ku ngingo z'abatwara wewe eh, ego cyane ego cyane ibisagara ibisagara bitegerezwa mm, gutezwa imbere bitegerezwa mm, eh, gutunganywa neza bitegerezwa kugira isuku mhm. ibyo byose nibaza yuko ari muri iyo ntumbero iyo ngingo yafashwe mhm. ariko rero ku rundi ruhande naho nyine twibagira yuko iyo ngingo izokora ku miryango itari mike mm, mm. abarundi benshi babirongeramwo uburaro n'uburamuko ariko david ubwo rero ni ukuvuga eh, hmm? David none nk'ubu baciye bagira barerekanye aho bategerezwa gukorera no hafi y'igisagara iruhande eka n'ibice bitari bito by'igisagara bazokoreramwo ah, wumva hari ikibazo oya nta kibazo gihari ni cya kinini avuga ati mhm. uvuye mu itongo rya rima rikeza ukimbura neza mhm. bakakurungikira mu rindi tongo rishasha naho riba risa n'iryo wari urimo mhm. ariko utazi neza ikirimwa kiyakunda utazi neza yuko weza nk'uko wahora weza ubwa mbere biratera amakenga ariko nibaza yuko um, bazomenyera bazomenyera hanyuma kandi bizogenda neza mhm. naho bitazogenda neza nk'uko byahora mu gisagara cya bujumbura kubera abantu hanyuma hariho umuvuma abantu hariho urujya n'uruza mhm. ariko twizere yuko abantu bazomenyera mhm. hanyuma abantu byahora bitunze bikabaganya bibatunga no mu gisagara cya bujumbura twizere yuko um, n'abantu bahora bideplasa bakoresheje ubwo buryo nabo nyine bazoronka ubundi buryo kuko ubuzima bubandanye kuko murazi yuko si bose bafite amamodoka yabo kandi murazi yuko n'amatike ya bisi mhm. azinze kuruta ayo mapikipiki cyangwa nico naco ni ikintu nibaza bakoresha amapikipiki cyane biyumvira pikipiki ziranyaruka uh-huh. hanyuma bisi nama ndabibona imirongo usanga ari myinshi usanga zidakwiye abantu barindira umwanya muremure ibyo byose n'ibintu ahubwo iyo ni oporutinite nziza eh, n'abagwizatunga nibaraba ingene boca bagwiza amamodoka atwaye yunguruza abantu mu gisagara uh-huh. ibyo navyo vyofasha kugira ngo ya mirongo twama tubona hariya igabanuke hanyuma n'icyo kibanza gisizwe n'amapikipiki na za tukutuku gisubire kironke abantu bagikoresha rero abagize atunga muraba mwumva iyi niyo kazi nziza yo kugira ngo bose gushyira ibindi byuma mu mabarabara tugushimire david muri iryo terambere ry'igihugu cyacu urakoze david duheze duhe umurongo abandi urakoze ugira ibihe byiza aho muri canada icyo turi ko turashimikira ko uno munsi ingingo yerekana ahagiye gukorera amakinga amapikipiki hamwe n'izo bita bajaje canke tuk-tuk mu gisagara ca Bujumbura ingingo e, yamenyeshejwe yamenyekanye kwa 23 ukwezi kwa ruhuma guheze no mwaka wa 2022 e, iyo ngingo rero kazoba kazotangura kuja mu ngiro nyezina eh, nari hirya gatoya muri ka siporo ariko ubu ni sawa ego ego tuga ku ijambo rero ushikiriza icyumviro cawe kumbure wamaze kumva eh, eh, twahereye kuri david muri canada Eh, iyo izo ngingo twarazumvise turumva n'icyo benshi babivuga ko baba abo mu mashyirahamwe eh, atagira ibyicaro eh, adaharanira ibyicaro muri leta turumva mwebwe abanyamakuru turumva n'ibyo leta yishimikije kugira ngo ifate iyo ngingo mugaba hanini icyo umuntu yovuga ni uko ingingo nka mwe n'izo zifatwa mu gihe Eh, ibintu byose byagenzuwe eh. yuko bikwiye ni kuvuga abo bagendesha ibyo vyuma mhm. barafise barafise ubu eh, aho baca barafise amategeko abagenga arakurikizwa ni ukuvuga polisi irabikurikiza barafise urwego bavugiramo iyo bafise ibibazo mhm. hanyuma izo mpanuka mhm. hariho Mm. baberetse bati korera ngaha uko urabona ingingo yerekana ko hari ibice bazokoreramo ntibababujije gukora umuntu umweretse ukamuyitegeka aho akorera ubusa nk'uwuhuje gukora mm. kuko wewe aho yabonye ko ukora yoronka amafaranga mm. naho uri kuramubuza ibisubiriza ibyo byuma bahora bagira ni ukuvuga leta ikazana kugira ngo yorohereze abanyagihugu bajya bahora babikoresha bakaronka ikindi kintu bakoresha eh, eh. ibyo wamaze kubishyiraho hanyuma amasendika yabo mhm. ni ukuvuga amashyirahamwe yabo turi muri demokarasi mhm. ni ukuraba yuko nabo nyine banyuzwe batanyuzwe barafise uburenganzira bwo bakorera n'abanyagihugu eh. ibyo rero urumva nk'akarorero mhm. niba ari amaperimi badafise cyangwa bayaroze kuri mageni bakarwanya ruswa uruhusha rwo eh, gutwara niba ari niba ari niba ari amabarabara ameze nabi mhm. yapfuye baza barakweta ibinogo mhm. bagagonga abantu bakabanza bakayakora bagashyiraho baca niba ari amategeko y'ibarabara urumva abateje intwaro ni baraba ivyo by'umutekano nibo biraba bakabikurikirana mhm. mugabo nayo mas nayo masindika yabo nayo mashiramwe yabo mhm. barababwira bakazoraba bagakorana mhm. ariko hageze gufata ingingo wa wundi yaraba amasanga yese wacafata ingingo ati jewe ubu ndabafatiye ingingo ndabahanye guca na guca na guca ni ukuvuga nabafatanya bikorwa iyo umuntu yabaye umufatanya bikorwa utanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ikiganiro ni ku barundi muri mu makungu abatwakura muri mu gihugu hagati mu burundi mureke kugora abarundi bo bari hanze uko kano kajyo kino kiganiro nibo cagenewe ingingo tuvuga ko sinovuga ko nayakiriye neza rwose cyane amabajaje amapikipiki amakinga yari atunze imiryango itari mike sinzi yuko leta nk'uko ari umubyeyi yaba yarabanje kwiyumvira kugira ngo ibanze yige abo bantu nibabahagarika ko bazabaronderera undi muzi kugira ngo nabo bashobore kuwuronka ukuntu bashobora kuyungunganya hmm. eh, ngerangeje gutanga icyumviro cy'iwanje hakuru ariko uvuze uko uvuze uko Kingsley Allo Niwe ndabumva ndabumva Ego uko kuntu hejeje kuvuga eh, ingingo yashikirijwe eh, mu bushikiranganje n’ibyo hariho abahinga babyitse cyane cyane baraba bijanye n'umutekano wo mu mabarabara mvuye kuri aeroport gushyika i bujumbura nagize ubwoba budasanzwe kubera wasanga nk'umuntu w'ikinga arakase hmm. aciye iburyo umuntu w'imoto aciye ibubafu hmm. mugabe ibi byose bivana n'ukuntu igisagara cya bujumbura ashobora gitunganijwe hmm. ngerageje kuraba ngaha aho mperereye cyangwa mu bindi bisagara amaze gutembera nk'i buruseli cyangwa i pari mu bufaransa amusteridame turi ko turaraba ukuntu amabarabara atunganije ibyo izo ngendeshwa wanashaka zirahari hmm. mu bwabo hanini mu ibarabara ku ruhande mu ibarabara baraciye akandi kabarabara bagashyira ko ibicapo byerekana yuko hacayo uw'ikinga cyangwa uw'imoto hmm. nta muntu w'imodoka yigera acayo hariya hmm. hacayo uw'imoto cyangwa uw'umubyeyi w'ikinga ni ukuvuga rero umuntu w'imoto ajya kwisuka mu ibarabara ry'amantuze ry'imiduga na polisi imufashira muhano rero mu kubwira leta iraba ukuntu yotunganiriza abo bantu mm. eh, si no kubesha kubera hagati mu gisagara i buruseli mm. amamoto arinjira amakinga arinjira mugabo arafise akabara kayo bacamo twari dukwiye kuraba natwe ariko kingisireyi eh, Ego nibyo ubushikirije mu bindi bisagara eh, uko bigenda ariko ntiwosho kubigereranya koko urabye hari ibisagara binini binini usanga utosho kubigereranya n'igisagara cya bujumbura eh, tushake tureke reka tureke ibi njyewe nashatse gutanga akarorero ka hafi aho mperereye aho muri muri afurika y'uburaruko ugende muri za togo bene nuzeye burkina faso hmm. nibyo bihugu ngira bya mbere muri Afrika bikoresha amakinga n'amapikipiki amantuze menshi gose cyane mhm. uti bagaca babitunganya gute telefone nabanje kuraba kuri youtube mhm. urabye sirikirasiyo muri ntuzeye mhm. irahari kandi bafite ukuntu biri kodone gusa siniyumvira yuko ibyo byuma ari byo biteza amasanganya rwose nubwo amasanganya y'imiduga duca niba bikura hagati mu mujyi nta miduga izoguma igira intuze amagisida nk'uko izindi ntuzeyi zishika mhm. gusa urumva bari bakwiye kuraba iyo ntuzeyi eh, icya mbere ntawe ugabira abamutwara n'ibyo ni byiza mhm. ntibabanze bakurikize barabe yuko bashobora kuronka intuzeyi eh, leta itomoye mhm. yuko bashobora gukorera muri ubwo buce leta yagize yashyizeho amantuzeye eh, imbibe kugira ngo turabe yuko mugabo siniyumvire ko bashobora kuronka y'abakiriya mm. barashobora kuronka abakiriya mugabo ntibashobora kuronka uburyo nk'uko bashobora kuba bagize kuko hari imiryango myinshi yari itunzwe na bijya byuma mhm. umva wowe ugomba gufatanya ugira uti hari icumvikana ku kijyanye no gutunganya igisagara umutekano wo mu mabarabara ariko ugaca ugaruka kuraba na ba bandi babikoresha ukuntu batunganya ibisagara bigiye kubaka intuze amabarabara hanyuma amanuze amamoto n'amakinga n'amabajaje bayavangura mhm. nk'akarorero ndaguhaye akarorero ka hafi mhm. twebwe ahantu mmerere aho mmerereye amabajaji ahayamu wovuga ati tuyahagarike mm. delimitasiyo amanuza amapikipiki n'amakinga ntashikeyo urumva izo n'ingingo mperekeza zigiye kuza zirashika urabye ni yafashwe ariko n'izindi zizose babyiga ko jene n'ejo bundi namwe ndakurikirana amakuru mhm. uko babirukanye bujumbura baca baja kugira ntunzeye kugwirana mu bindi bisaga ingozi ubu ni benshi gitega ni benshi n'igitega na mbona iyo ngingo barayifashe nimba itariki mirongo ibiri na zitatu ngo nta kintu na kimwe kizuba cyemerewe mm. nimba ntihenze ntabibonye kuri interineti mm, mm, nta kintu na kimwe kizuba cyemerewe gutembera hagati mu mujyi rero urumva leta ntiraba ukuntu ishobora kubyiga kuko uko amamoto n'amabajage ashobora kuba agwirirana niko n'imiduga nubwo batabiraba neza niko n'imiduga igwirirana mu gisagara kuko ubuteye mu burundi yirukira kugura imodoka mhm. umwe wese agura imodoka ashyiramo umwe wese agura imodoka ashyiramo mugabo ntibigera baharura mu myaka iri imbere bizoba bimeze gute mhm. ko abantu bose bashaka kugura imiduga mu myaka iri imbere izoba igisagara kizoba kimeze gute bwo nzo turiko turagiteza ambuteyage mhm. turafise andi mabarabara twoba ko turarondera kugira ngo dushobore kwagura igisagara kuko uravye n'igisagara ca Bujumbura ntabwo ari kinini dufise amabarabara make cyane abaho ayo twumva yuko aya niyo ngendegwa ko ushobora gusanga ari rimwe abiri cyangwa atatu baba baraduhaye ibiharuro by'abantu batwara imiduga bagira amakisida nabo ukuntu bameze kuko mhm, mhm. hariho n'amakisida aba y'imiduga batagira sinzi ko haba habaye kontorore tekinike mu gipolisi cyangwa nta miduga ya leta twaba tuzi uko indwi iheze ukaza ngo yagonze abantu yagize iki mhm. kandi ari umukozi wa leta ni kimwe mu byo bafatiye ko kumbure bagire bati ko harangwa imiduga myinshi amapikipiki menshi n'ayo mabajaji bagabanya barabe yuko mhm. ingingo bo barafashe idashobora kuba yoroheye irashobora korohereza bamwe mhm. igasanga yica ibindi cyangwa ugasanga ibyaye ibindi mhm. abo bantu badusha bakora iki badusha babiba ibisuma mhm. badusha basubira iyo bajya baba barashobora kubandanya bakora aho babashyitse eh, kubandanya ukora ndaguha akarorero njye narizi ikiri umuntu bavuga ati agarukire kuri koreje hariya kuri koreje iyi moto ikikorera hehe ikorera gushaka hajya ku ishuri mm-hmm. kunuze imbere ya porotaye kugira ngo ikikorera zanuze muri bujumbura rirari mm-hmm. siniyumvira yuko hava azaronka abakiriya buhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari uwundi munyanyi ku murongo alo amahoro neza ego duga muduze ego ego ndabona ego tuganira nande burya leta yoba yafashe iyo ngingo kugira ngo abo banyamakinga n'abamotari kugira ngo ntibinjire mu gisagara baba bateguriye abadukorana inyuma y'igisagara kubera sinigeze ndabyumva neza nko ku maradiyo Mm. Eh, eh, wumvise eh, barerekanye aho bazokorera nka cyane cyane nka komine mukaza izo zuma ntibizohashika ariko ari bice bya komine muha na komine ntahangwa bazokoreramo uwundi ku murongo alo alo amahoro neza yego turashima tuvugana nande alo alo tuvugana nande Alo. Ndakumva. Alo. Alo. Alo. Ni turiko turamwumva ntari karatumva ariko twe turamwumva. Alo. muri beni mu karere ka beni eee ego duga ku ijambo rero uheze ushikiriza icyiyumviro cyawe muri kino kiganiro karadiridimba iyo ngingo kubera twebwe abarundi yaratubabaje rwose uvuze ngo mwebwe abarundi wohava umenga uvuze abarundi bose kubera turi mu ishyirahamwe no muri beni eh, bari bakwiye kuraba abadije umutekano barabikurikirana iyo ngingo kwere bakaraba kwere ntije mu ngiro n'ukuri izoja mu ngiro guhera kuri uyu wa mbere tugushimire rero eh, Foster yamuremye utumviriza uri mu karere ka bene jewe ingingo nukuri kw'imana ndayishyigikiye ijana ku ijana ariko eh. ariko mhm. ntibatange umwanya uhagije uhagije umwanya wigira mugabo ngaha gato mhm. ngaha gato mhm. ngire mbaze obere mbaze obere mbaze na justice eh buke buke Eh. kure ego eh, duga ku ijambo wowe urumva urashigikiye ingingo ije mu nzira yo gutunganya neza igisagarana cyane cyane gukinga amasanganya ariko ukiruti ndakumva naba ariko ndumva numvise dukeya ndumvise dukeya eh, urumva ingingo ni nziza vrema ariko noya meri doravire nawe nyine ucumuzi na meri doravire ucumuzi atubwiye icyo gisagara nyine acubatse tuzo tuzanwa mu minisitiri wa taransiporo atubaka amabarabara tumuzana aha kugira basigure kugira basigure ingene boheza bagatunganya neza igisagara uwana abantu mhm. ntazagaruke naze ngaha urakoze placide icyumviro cyawe rero kirumvikanye eh, tubashimire abatwakuye n'ikiganiro duheze tukirangirize hano ikiganiro karadiridimba uno munsi twari ko tuvuga kuri iyi ngingo no n'ubushikiranganji buraba umutekano ikerekana ahagiye gukorera amakinga amapikipiki nizo bita tuktuk canke bajaje ingingo yasohotse kwa 2023 ruhuhuma uno mwaka wa 2022 igiye kuja mu ngiro guhera kuri uyu wa mbere wigenekerezo rya 2021 kwezi kwa gatatu uno mwaka nyene turabashimiye rero mwebwe mwariko muratumviriza na cyane cyane abatumviriza muri mu makungu dushimire cyane cyane abatwakuye hari David yatwakuye ari muri Canada Canesius yatwakuye ari mu Bubiligi Kingsley yatwakuye ari mu Bubiligi Gaspar Sindayihebura yatwakuye ari Kigoma muri Tanzania hari Faustin Yamuremye yatwakuye ari mu karere ka Beni mu gihugu ca Republika Iharanira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 igihugu canje cy’amavukiro igihugu twatayemwe urudogi kari igihugu dukunda cyane gose Ikiganiro karadiridimba giha akaryo abarundi badukurikirana bari mu mahanga kugira ngo nabo baterere